Aitzina maule, zer da, zer jenda bertzalea, ezkerreko zer nola definitzen duzu? Bai, ezkerretze ezkerreko zer bat, uh, abertzale baitekin, PSEko kidekin, eta ebai eh, alderdi politiko kanpo kidekin, e bai. Eh, Bon, oposizioko autetxe eh, maulen, eh, orai arte, eh, oposizioak izan dituzu uh, Michele Txebesta hauzapesarekin zonbait gaien inguruan. Zuk ze bilan egiten duzu aitzineko, aitzineko lege aldiaz? Bo, uh, uste dut uh, maule ez dela uh, erakargari, horokorki, uh, jente uh, galtzen dugu, bizizale galtzen dugu uano, Eh, kasik hiu egun iganik uste dut, eta Ata Sibiun euneko eh, lau eh, galdu dugu, maulen aldiz euneko sorti galdu dugu. Eta hoi uh, seinale txar bat duk, ene, enetako. Eta adibidez etxe bizitzetan, eta ez dugu gaiza handik, fin, ez dugu deuze eginik, eh, orokorki. Eh, ez, ez dugu egin eta ez dugu deuze arra egin eta tresnak eh, baditugu, uh, eh, epfl Solia, ez dugu deuze joxi, deuze arra behitu familientako eta gaztentako ordin. Bon, hoi, enetako problema handi baduk eta urbanismoen aldetike uh, berre iza. Uh, Orokorki, uh, mailan, uh, gaizak guti uh, mahanin, Eh, hiu milio ustitutik ganik uh, eh, ez dugu ezai uh, eh, azken shui, sei urteetan, eta bon. bon, voilà, konfientza galdu dugu, eba ye, uh, jentekin, uh, ez dugu askui entzuten, uh, Uh, entzun dut dialaguti uh, jarrone etxegarraik uh, errantzila ifo savoir ikute. Eben, eh, maulen, ebai, uste dut uh, hoi uh, importanta dela. Eta gainera, xifren euh, aldetik, efe, informazioen aldetik, gaiza zunbait euh, gordeik, euh, gordeik dira, uh, ulunin egoiten dira, eta uste dut hoi lan juz dela, surprisa txarrak ba, bardin baditugu, ba uh, ukenen ditiagu ondoko urtetan. Mm. Beste inbil molde debat, imaginatzen duzue, eriko, eriko etxearen zat? Abe ah bai, sigur, hortako, hortako horgi, euh, guk euh, nahi dugu haitzinatu euh, nahi dugu, mena, mena algarrikin, uh, partekatzez eta Bo, eta bortxaz, hainbeste lanekin uh, behar dugu partekatu, lana behar dugu partekatu, delegazio behar da, beste lan, ez da posible, eh, lan bat behar guke, familiae, eta bon, horreka bat behar dugu atzaman, eta lan talde batekin uste dut eh, aizago dela. Mena, mhm. mm hala ere, erran dut eh, gaiza txarrak, ala SS-kor bazela eh, maulen, mena hala ere, badugu gaiza oso baikor ebai, uh, alkarte hanitz, ba, badugu, izigarri bizi, uh, la, elgar uh, laguntza baduk ebai uh, maulen, afe, Sibiuan mena maulen berriziki, uh, eh, pobre, pobrentako eta hoi untxaduk ebai. Uh, gazteria uh, oso bizi uh, badugue eta uh, enpresak sortzen uh, diti eta arlo uh, gusietan, hoi ikusten duk, bai komerzioetan, uh, industrien mailan, afe, denetan. istoia, uh, nortarxuna, gue izkuntza, um, euh, ez dakit, uh, ingu amen hauntza entertenituk, uh, fen, baseri janen, mhm. eta horrokorki ebai eh, eskualeriko irudi baikor bat. Ordin, nik uste dut uh, zerbait, kartahunak uh, euh, eh, eskietan, mena, bon, eh, algarrekin, mera dugu, Mm. Hori, mm, aldetik, ala ere, badituzue, proiektu berezi batzu, eh, programan, aipatzen aldirenak, egitasmo zehatzu zehatz batzu? Ba, zehatz, bon, egitar haua, programa aurkestuko dugu bantailan, mena, horro korki aldute erraiten eh, <clears throat> laua ardatzen nahusia baduk egula, lehen duk uh, formakuntza, ekin, Uh, eh, errandut, etxe eh, bizitza, berduk, eh, berduk bai araberitu, urbanismoa, mobilkortasuna. Hoi, uh, hoi jo, izigarri importanta da, duk, ze, ze ze aldugu erraikit, um, erraikitzen, eh? Uh, dinamika sortzeko eta, bora. eta e bai, prefosta ungu amen defentsa, hoi importanta duk, e bai euh, tokiko mozkina berdugu, euh, promozioa berdugu egin, eta bio, euh, tokiko, mena bio e bai, eta ondarkin, ondarkien ondarkia, txipitzia e bai berdugu, berdugu egin. Hoi du, duk, nahi baduk, lehen, lehen ardatza, bigehen duk, publiko zerbitzuak berditugu defendatu, bai osagarrian mailan, bai eskola, eskolaen mailan, ebaia eh il y a bat uh, trezor publik euh, normal ki deja, gartuko, fin, duzu behala euh, urte bat ala bi urten buan, hoi, oh, euh, beste problema bat, oano, eta, bon, arlo hortan, uh, erri ekin lan egiten diagu, prefosta, maule txipiegi beita ARS ala eskualdia ala estaduen bus, ordin, Hoi, berdu sare eh, bat eh, motivatu eta algarekin berdu gaitzinatu uh, eh, arlo hortan. Mhm. Geo beste bat, bon, investizuman errandut behar zela, eh, bai alkarte entako, mena bai bidi entako, argi publiko entako e, akse o persona mobilite redute e bai, afe arlo hortan, bon, eta ageiduk, eh, haigu mauleat eta ikusiko duk nola den bidia, eta fite ikusiko duk eh, zer den, eh, ez da entertainituk. Eta alkartentako errandu dana bezala, eh, bon, gela mentx, mentx diagu, uh, zumbait, ez duk turismoa baizik, uh, jententako eta komerzioentako behar duge ebai, Eh, zerbait egin, heben uh, eh, mauletarentako eta untsa bizitzeko. Eta hoi da eiak eh, argari bai familientako eta kanpoko jin uh, dienentako e, uste diat. Beniatik, eta... bai, azken pundu bat, zinuan? Bai, bai, bai, bai, bai. <laughs> beste bat, txipi bat, bai. eta ez da, ez da txipiena. Prefosta laugerena ardatza duk uh, kultura. Mm -hmm. Kultura importanta, importanta behita, prefosta horokor kultura horrokorki, mena ebai eta prefosta eh, hizkuntza eta e, eskoa, eskora parka, eta uste dut eh, indarra eh, behar dugula egin ebai bizi azteko, e, egin oztako bizian, jente e, ikasten die, eta behar, berdugula laguntu, eta eskualdunen artin ebai voilà, bizia zi, egin horiek beraz... Oida gue, eh, eh, gue lana. Zure, zure proiektuaren edo zuen proiektuaren eh, ahdatzak. beste puntu bat behar bada aitzineko sei urteetan, eh, Michele Txebesten hau e, zapez denbora hortan. E, ikur bat izan da agerria hotelarena, agerria ere muarena. Gai urtan, zuk nola ikusten duzu egiko etxearen e, jajera, zu hau bazina? Hoiduk duk eh, lan potolot bat guetako, sigur. Bon, eh, beharre atzaman dugu eh, ez alkarte bat, mena bikote bat uh, hartzeko, enfin, gerantza arra hartzeko. Mena ala ere uh, zema ez da irabazi, uh, behar dugu atzaman urtoz pagatzeko. Eta prefosta hoi uh, uh lan handi bat, uh, eta ez dugu utzi uh, uh olako untzi, untzi handi bat ola uh, bea, eh? uh, zerbait eginen diagu. Uh, afet, deja, behar untza ikusi zer den egoera, oaiko egoera, nik uh, usu uh, galtatzen tiat eta ez tiatuken oano, eta hoi ez da normal e, legez kanpoduk. Eta euh, mena, bon, e, horiekin, afen, ikustez, be, be, be aitatuko diak, bai, zer egin, mena uste diat, susten gatuko dugu, lan handi bat eginen dugula prefosta, eta nik erranen, erran euh, ebe adibidez baginiz olako, eta badiak olako tresna bat deitzen dena, le château de Ibarrenx, hein, euh, eta euh, Lusaz beratzi urtez, ebe utzidugu hola, euh, utzidugu be, bea, eta xox uh, hanitxe galdu diagu uh, hanko, afe, uh, olako tresnaekin, eta nik ez zit nahi, uh, ez zit nahi olako metoda egin uh, eh, agerria ekin. Justen gatuko diagu eta zerbait egin diagu. Mhm. Eriko bozak dira, baina eh, horrekin uh, loturik ere, elkargoko bozak. Uh, gaur egun, uh, Michele Etxebest, lehen dakari da gainera elkargoan. Zuek bozak irabazten bali maditu zuen, nola ikusten duzu elkargoan? Zer ekarri nahi zinukete elkargoari? Ba, erri elkargoa enetako zinez importanta da, prefosta. Ehm, bai iuska, iuska entako, mena horro korki, ehm, proiektu handi entako, uste dit, ehm, bon, eh, indar gehiago uh, ezarten dila, molda, aldaketa zubait eh, behar da, eta ikusi dugu azken sei bon, zentralizazio bat bazela amini bat atxarin, eta geho aldaketa bat izan da, uste dut untsa dela, voilà, behar dugu, uh, eh, maite dugu eh, alkarte hoi, eh, antolaketa, antolaketa hoi, mena behar dugu, uh, behar dugu modifikat, fea, aldaketa zunbait ezari, e, e eta, eta geho uste dut xare bat, xare uh, bat dela, eta berriziki guetako, aski uh, urrin behikia, Eh, polo handietaik, hor din, hortako uste dut, uh, dela, berdugu uh, eh, senditu badela eta eta xare, horrek be, laguntuko, laguntuko dila ebai siberua eta baseria. Eta hoi, importanta da. Mhm. Baina telke gara, joitaraziko dugu, aitzina maule eh, zehendaren eh, buru, izanen zirela egiko bozetan, eh, beste zehendetan, eh, aipatzen alda, Luila Badok ere emanen duela eh, bat, beraz ezkerriko zehenda bat, eta eh, Michele Txebesten auta gaitzaren eh, behagira, mementoan, ogen behirukaren dugularik, ara ipatko dauz egu, behirik balin bada. Baina telke gara, emile esker gurekin eh, izanik eh, goizuntan, bestali bat arte. Bai, zuri esker ganitz, adio.